Значи, јас се и викам машки, да се останам поминал вал, сега ќе го поканам Виктор, че така машки, да дојде да излезе, да се представе, да си каже нешто за а, својот живот и оно што Господ му е ставил. Ако има некој друг но после спремете се. Шалом. Шалом. Шалом мир со нас или со вас, како и да. Да знаете, на правото место сте. И сите некаде се сега, нели, секој е на различно место, но ние сме на вистинско. Тоа е убавото. Зошто? Зошто е Емануел, Бог со нас, Исус е со нас и а, јас дека славевме и обожававме дека не беше сестрата, а, Викам, Господе, знам дека си тука, ама не можам да те видам. <laughs> И се радувам што што имам нови гледам некои што ги знам, но гледам и многу млади. И тоа ме радува зашто јас некогаш бев на таа возраст одредена. И сакам кратко да го споделам сведоштвото дека Господ ме ослободи од многу работи пред да почнам да ги направам. И И тоа е благодат и милост. Знаете, милост и Господа те ослободи, но милост и да предпочнеш да ги правиш оние работи кои не треба. И се викам Виктор Хаджиарсов презиме. За оние кои ме знаат, а за оние кои не ме знаат сум тој. И истиот, да. Доаѓам од Велес, значи од христијански центар 490 не сакам да дали да влеам околу црквата, пред се сакам да се представам себе си. Господ ме ослободи, ме посети, ме, ме ицели и ме спаси. Се слушам? На 14 годишна возраст. Значи, јас ги знам некои од младите кои беа помали тука, може не би ги се препознаат, но не е битно, битно е дека дека ве гледам тука и а, сите ние сите ние сме биле изгубени без Господ. Без разлика дали сме родени или не во христијанско семејство, треба да поверуваме. Исус и Марија имаше Исус, но мораше да поверува во него. А, поверував кога имав значи 14 години во 2002. Не се сеќавам точно кој месец беше мами за замери. И... И знам дека никогаш, значи никогаш во овие 10 години, како што верувам, никогаш не се покајав поради тоа, што поверував. Знаете, имаше на пасторот ваш, на Ангел кажа еден пример, анекдота, од еден, за жал, повеќе не меѓу христијаните, можеше да биде и остана наш брат, но за жал не он рекол вака, се кајам што се покаав, тоа е многу страшна изјава. Значи, немојте никојаш да зажалите за тоа што сте присутни овде, за тоа што го следите Господ, за тоа што ги имате вие браки и сестри. Ако сум можел јас, може секој. Секој е, секој е за Господ питан. Сакам да го со со ни стихови за охрабрување, зашто Знаете, Божјата волја и Павле пишува во посланијата дека како надојат последните времења, како што го потенцираше тоа пасторот ваш, треба да се охрабруваме со доаѓањето на нашиот Господ и дека треба да најде спремни. И Господ мене му ослободи и неговата цел е преку нас да досегне други. Значи да бидеме како една маша, фањата маша, за да ги фаќаме или рибари на луѓе, како сакаат инструмент, исто така да инструмент сме во Божјата рага. Е сега што се раштимуваме, знаете, и треба на нашите мал, ама не е тешко за него. Во Коринтијан 2, втора глава, второ Коринтијан, втора глава од 14 стих. Да. Вака вика, победа во Христос е значи поднаслов, но фаламо на Бога, кој секогаш не води во неговата победа во Христос и на секое место преку нас го шири благиот мирис на неговото познавање, зашто ние сме Христов благ мирис пред Бог, меѓу оние кои се спасуваат и меѓу оние кои загинуваат. На едни, вика, на едните смртен мирис за смрт, а на другите животен мирис за живот. А кој е половен за се тоа? Прашам, зашто ние не го изопачуваме Божјото Слово, кога што мнозина го прават тоа, туку зборуваме искрено како од Бог, зборуваме во Христос пред Бог. Амин. А, знаете, а, трагичното е тука, кај шо вика дека за некој сме, иако сме Христов угоден мирис, за некој е смртен мирис. За, за смрт, зашто? Зашто не сака во да прифати Господ. А, е кога многу добар парфем на некоја мириса лоша. Иако попаја под фактите, ама Господ ни дал на воја да можеме да бираме. И благодарам што сите ние овде сме избрали да бидеме Христо, благодарен мирис за оние кои ќе поверуваат, а за оние кои нема да поверуваат, нажалост. И тоа е убавината што Господ ни дал на воја. И што еднаш сакам да му се заблагодарам на Бог, на пасторот за приликата што ми ја даде да се се представам и сум наистина почестен што можам да стоам овде и по толку време да кажам дека се уште верувам. Значи знаете што секогаш само што ова да не одземам време. Трката сите ја почињам кој ќе почнеме со Господ, но истрајните до крај Ti se povjernici. Slava Gospod.